Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, այսօր մենք կպատմենք նորաբաց Սիլվի բրենդի մասին։ 44 օրյա պատերազմից հետո Արցախում տարբեր ծրագրեր կյանքի կոչվեցին։ Անհրաժեշտություն էր բուժել պատերազմի վերքերը, ինչպես նաև ձերկ մեկնել երիտասարդներին նոր ծրագրեր իրականացնելու համար։ Նման ծրագրերից մեկն էլ վերելքն էր, որի նպատակն էր Արցախի երիտասարդներին ներգրավել բիզնես ոլորտում։ Ծրագրին մասնակցում էր 100-ից ավելի երիտասարդ։ Լարված ու համառ պայքար էր։ Ահա թե ինչու ընդամենը 6 հոգի հաղթող ճանաչվեց, որոնցից մեկն էլ օրվա զրուցակցուհիս է՝ 19-ամյա Սվետլանան։ Ծրագրի աջակցությամբ հաղթողներն առանց ժամանակ վատնելու անմիջապես գործի անցան։ Սվետլանան, ով սովորում է Արցախի Պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետում, ընտրեց յուրօրինակ մի աշխարհ, որտեղ վառ երևակայությունը, նրբաճաշակությունը, պիտի իրենց ուրույն տեղն ունենան։ Հայկական մշակույթը չափազանց հարուստ ու գեղեցիկ է։ Անհրաժեշտ է, որ մեր մշակույթն ավելի հայտնի դարձնենք, մեր գործերում պահպանելով հայկականությունը։ Այս կարծիքին է երիտասարդ գործարարը։ Հայկական արտադրության հակուստ գրելը անկասկած եւ յուրահատուկ է, եւ ոչային, եւ ինչու՞ չէ մոդայիկ։ Եթե այսպիսի բան ասվեր օրինակ 10 տարի առաջ, երբ հագուստի շուկաներում գրեթե ամբողջությամբ թուրքական ու չինական արտադրանք էր եւ հայկական արտադրության գործեր գրեթե անհնարին էր գտնել, զարմանալի կլիներ։ Այսօր տեղական արտադրանքը լայն թափով խրախուսվում է նաև պետական մակարդակով։ Հայկականին նախապատվություն տալու ուղիղ կոչեր են արվում։ Սիլվի բրենդը ի սկզբանե հստակ նպատակ է ունեցել՝ հանրայնացնել դարերի ընթացքում ստեղծված արժեքները, ներկայանալ նորացված տեսքով եւ թարմ պահել մարդկանց հիշողությունը։ Ես միշտ նախընտրել եմ հայկականը։ Ուզում եմ մարդկանց սովորեցնել գնահատել այն, ինչ ունեինք եւ ունենք, ասում է զրուցակցուհիս։ Սվետլանայի առաջին գործերը հաջողությամբ պսակվեցին պատվերը ստանալուց հետո նա ընտրում է կտորը, որոշում հագուստի դիզայնը, սակայն կարելով ինքնանձամբ չի զբաղվում։ Թեև մի քանի ամսվա կենսագրություն ունի Սիլվի բրենդը, սակայն արդեն իսկ կարողացել է գրավել աշխարհացփյուր հայերի ուշադրությունը եւ պատվերներ ստանալ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ այլ երկրների մեր հայրենակիցներից։ Բարև ձեզ, այսօր դուք հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն եք։ Բավականին երիտասարդ եք, բայց արդեն մտել եք գործարար կյանք։ Ինչպես եք սկսել ձեր գործնեությունը։ Մոտ 1 տարի առաջ պատերազմից հետո ծրագիր էր իրականացվում Արցախում երիտասարդների շրջանակում վերելք ծրագիրը, որի նպատակն էր Արցախի երիտասարդներին ընդգրկել բիզնեսի ոլորտում, բիզնեսի մեջ, որը կնպաստեր Արցախի հետագա զարգացմանը։ Այդ ծրագրի մասնակցում էին 110 երիտասարդ մոտավորապես ու այդ ծրագիրը 3 փուլից էր բաղկացած ու վերջին փուլում պետք է ներդրողներին ներկայացնեինք այդ փուլի ընթացքում ձևավոր ձևավորված ծրագրերը, որից հետո նրանք իրենց ներդրումները իրականացնեին մեր բիզնեսներում, այսպես ասած։ Ու ուսուցողական փուլն է առաջինը, ու առաջին փուլում մեզ սովորեցրեցին մեր քոուչները, որոնք տարբեր երկրներից էին եկել, սովորեցրեցին ինչ է կատարվում ընդհանրապես բիզնես ոլորտում, ինչպես պետք է մտնել բիզնեսի աշխարհ, սովորեցրեցին ընդհանուր հիմունքները բիզնեսի, հետո երկրորդ փուլում արդեն բոլորիս մտքային այդ մտքերը, որով ցանկանում էինք առաջ գնալ, ցանկանում էինք էինք մեր գաղափարներ իրականացնել, արդեն առաջացել էր այդ միտքը եւ արդեն երրորդ փուլում կար հստակ բիզնես ծրագիր, հետո այդ ծրագրերից 6-ը, որոնց թվում իմ ծրագիրներ անցան այդ եզրափակիչ փուլը եւ արժանացան ծրողների հավանությանը։ Եվ այսպես սկսեց ամեն ինչ։ Սկսվել է մոտ մի քանի ամիս առաջ դեկտեմբերին Ինչպես Փաստորեն համապատասխան գումարը նրանք տրամադրեցին, այո, ձեր ծրագիրը նրանց դուր եկավ։ Ինչ եք ներկայացրել, ինչ ծրագիր եք ներկայացրել։ Ծրագիրս կայանում էր հետևյալում, որ ցանկանում էի ստեղծել սեփական բրենդ Արցախյան արտադրությամբ զգեստների բրենդ, այսինքն Made in Արցախի արկայությունը իմ կարծիքով Արցախում բացակայում էր զգեստների առումով եւ ցանկանում էի հենց Արցախում լինի Արցախյան արտադրանքի զգեստներ։ Եվ քանի որ բացակայում էր այդ արտադրանքը Արցախում, որոշեցի, որ ես կարող եմ եւ ցանկություն ունեմ զբաղվել դրանով եւ դա նաեւ համընկեց իմ երազանքների հետ, քանի որ մանկուց երազում էի ունենալ սեփական խանութ, ու հասկացա, որ ուզում եմ ունենալ ոչ թե սովորական զգեստների տարբեր երկրներում արտադրված, այլ հենց Արցախյան արտադրանքի զգեստների խանութը, որը շտով կլինի մոտակա երևի 2 տարիների ընթացքում, եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթանա։ Հիմա մի քիչ այն մասին ձեր գործնեությունը ինչպես է կազմակերպում ռադիոընկերներին ավելի մանրամասն ներկայացնեք։ Նախ նշենք, որ դուք աշխատում եք on-line հարթակում, այո։ Այո, մենք աշխատում ենք on-line Instagram-յան հարթակում, վաճառքը իրական իրականացվում է Instagram-յան հարթակով, ունենք անվճար առաքում, եւ իմ գործնեության նյութը նկայանում է նրանում, որ ես որոշում եմ հագուստի դիզայնը, ընտրում եմ կտորը, ես չեմ զբաղվում անձամբ կարելով, այսինքն լինում է դեպքեր, որ ես ինքս եմ անում, բայց միշտ չէ, որովհետեւ սովորում եմ դեռ, դրա համար երկուսը մեկտեղ համատեղելը այդքան էլ միշտ չի ստացվում, բայց վաճառքը եւ զգեստների դիզայնը ինքս եմ անում։ Նաեւ ոչ միայն իմ պատրաստ նստած հավաքածուներն են հիմնականում ներկայացում, այլ անհատական նույնպես կարող են անհատական պատվերներ լինել եւ անհատական դիզայնով արդեն ունեք պատվիրատուններ, պատվիրում են ձեզ։ Այո, արդեն մի քանի ամիս է ինչ գործում ենք, արդեն ունենք մեր հաճախորդներին, ովքեր վստահում են մեզ եւ իրենց կարեւոր առիթները, օրինակ նշանադրությունը, ծննդյան տարեդարձեր, եւ այդպես։ Փաստորեն, որքանով հասկացա, ձեզ պատվիրում են, դուք դիզայնավորում եք եւ տեղում կարում եք, բայց ոչ թե դուք, այլ ունեք համագործակցում եմ Արցախի դերձակների հետ։ Կոնկրետ հիմա աշխատում եմ եք դերձակի հետ, բայց պատվերների շատանալուն պես կան նաեւ մի քանի այլ դերձակներ, որոնց հետ նույնպես կհամագործակցենք, այսինքն արդեն պայմանավորվածությունը կա։ Աստորեն առաջին քայլերը հուսադրող են եւ ինչ եք կարծում առաջիկայում կհաջողվի ձեզ ունենալ այն ամենը, ինչի մասին երազել եք։ Ինձ թվում է հա, որովհետև երազանքներին պետք է հասնել ամեն գնով ու ես անպայման կաշխատեմ որպեսզի հասնեմ իմ նպատակներին, իմ երազանքներին եւ առաջին քայլերը արդեն արել եմ դրա համար, նույնիսկ եթե չստացվի, ես չեմ կարծում, որ այդպես հեշտ կհանձնվեմ եւ կպայքարեմ ինչեւ վերջ։ Ու այդ երազանքների մեջ առաջին հերթի մտնում է ոչ թե իմ սեփական, այսինքն որպեսզի ես ունենամ իմ խանութը կամ ես ունենամ իմ սեփական բրենդը, այլ հենց Արցախյանը, որ made in Artsakh ԱԹԽ դառնա միջազգային մակարդակով հայտնի լինի։ Դրա համար դեռ շատ շուտ է խոսելը, բայց ինչպես գիտենք, երեսանքները անսահմանափակ են Այո, դուք խոսեցիք նաև միջազգային արդեն հարթականելու առումով եւ ես մտածեցի, կան արդեն պայմանավորվածություններ, փորձում եք պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, ասենք եվրոպական շուկաների հետ։ Մտածում եմ այդ ուղղությամբ, բայց դեռ ոչ, ուղղակի տենց անհատական պատվերներ է լինում օրինակ ԱՄՆ-ից կամ Ֆրանսիայից, անհատական պատվերներ, իրականում սյուրքահայերը, որոնք մեծ ցանկություն ունեն հենց Արցախյան արտադրանք գրելու։ Հիմնականում այդպես անհատական պատվերներով դեպքերով դեռ, իսկ համագործակցություններ կոնկրետ դեռ չկա, սակայն մոտակա տարիներին, այսինքն դեռևս սեպտեմբերին կա մի ծրագիր, որը Ֆրանսիայում բացվի Արցախյան արտադրանքի խանութ, բայց ֆրանսիական ոճով Մեզ նույնպես առաջարկել են, որպեսզի մեր արտադրանքը այնտեղ լինի, բայց այդ խանութը դեռ չի բացվել, դեռ դուք աշխատանքների եթե եթե ամեն ինչ հաջող լինի, այո։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ եք, այո։ Սակայն զբաղվում եք դիզայներական գործունեությամբ, սա սիրողական մակարդակի վրա է, թե ուսումնասիրել եք այդ գործը։ Այսինքն ես մանկուց երազել եմ թե վեբ դիզայներ դառնալու մասին, բայց այդպես է պատահել, որ ընդունվել եմ տնտեսագիտության ֆակուլտետը, բայց չեմ դադարել իմ սիրած գործով զբաղվել ու անդադ հետաքրքրվում էի դրանով ու հիմա արդեն պրակտիկ բուրում եմ։ Այսինքն իմ ցանկությունները արդեն ոչ միայն ուսումնասիրում եմ, այլ հենց իրագործում եմ։ Ու բացի այդ իմ աշխատանքը իմ մասնագիտության հետ նույնպես կապ ունի, քանի որ հենց միայն դիզայներական աշխատանքների չի մտնում իմ աշխատանքի մեջ, այլ այդ ամենը կազմակերպելու, այդ ամենը իրականացնելու, որը իմ ոլորտի հենց կառավարում մենեջմենտ ոլորտի մի մասն է կազմում։ Երիտասարդ տարիքում երազանքների իրականացումը շատ ավելի իրական ու հավանական է թվում, թեև բիզնեսն իր նորենքներն ունի, բարդություններն ու դժվարությունները։ Բիզնես ծրագրերի դասընթացները բավականին օգնեցին սկսնագործարարներին, այդ թվում եւ Սվետլանային փոք չէ, եթե սխալվես կամ ձախողես քո ընտրած մասնագիտության կամ աշխատանքի մեջ։ Եթե երիտասարդ ես, ապա դեռ առաջ նայելու, խրոխտ քայլելու, գործեր իրականացնելու ժամանակ ու տեղ ունես։ Այս կարծիքին է զրուցակցուից։ Սվետլանա, բավականին երիտասարդ եք, չեք վախենում գործարար կյանք մոտ գործելուց այն դժվարություններից, որոնք ձեզ սպասվում են, առհասարակ այս ոլորտի մասը ձեզ որքանով է հոգեհարազատ։ Այո, ճիշտ է երիտասարդ եմ ու դեռևս փորձառություն չունեմ այդ ոլորտում, բայց ինչպես անցել ենք մեր բիզնեսի դասընթացներում, երիտասարդ տարիքում ռիսկի դիմելը ավելի հեշտ է։ Դրա համար նույնիսկ եթե ցախող եմ, կիմանամ, որ փորձել եմ։ Կբրենդի անունն է Սիլվի։ Ինչ անուն է սա։ Ինչու Սիլվի։ Ինչու Սիլվի ցանկանա մնա գաղտնիք, կա կոնկրետ պատճառ, բայց չեմ ուզում դրա մասին բարձրաձայնել։ Instagram-ի էջով կարող են գտնել մեզ silvi.k brand անունով։ Հիմա դեռևս միայն Instagram-յան հարթակով ենք գործում։ Facebook-ում կանք, բայց մասնավորապես մասնավորապես Instagram-ում այո։ Եթե հաջողվի բիզնեսը online-ել, էլի նույն անվանումը կգրի։ Այո։ Դե ինչ Սվետլանա ջան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Իսկ ես պարզապես կարող եմ որպես հավելում ասել, որ հենց ձեզ նման երիտասարդների միջոցով է Արցախը կանգուն եւ հատկապես պատերազմից հետո, որ ավելի ու ավելի պիտի ամրանանք մեր երկրում։ Այո, ճիշտ եք մտածում, ես էլ եմ մտածում, որ պատերազմից հետո Արցախում ապրելն ու գործելը պետք է դառնա մեր առաջնային նպատակներից մեկը, քանի որ պատերազմից հետո շատերն են մտածում Արցախից գնալու կամ եթե ինչ-որ մեկը գործնեություններ իրականացնում Արցախում, մտածում է այդ գործնեությունը դադարեցնելու, բայց իմ մոտ հակառակներ ես հենց պատերազմից հետո ցանկացա զբաղվել դրանում հենց Արցախում, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը մեր օրերում բավականին մեծ է։ Քանի որ գոնե չնչին չափով մեր ամենքիս քայլը կարող է Արցախին բերել միջազգային ճանաչման։ Շնորհակալ ենք։ Ձեր գործերին մաղթում ենք հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Ոճային ու նրբաճաշակ հակուսներ։ Իր ցանկությունների մեջ Սվետլանայի կողմնորոշումը հստակ է։ Ստեղծած արտադրանքը պետք է լինի Արցախյան, եւ այն գրելը պետք է դառնա ցանկալի։ Այսպեսին էր այսօրվա գործարար Արցախը։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։